Nach aoibhinn dos na h-éinín í. Nach aoibhinn dos na h-éinín í, a éiríonn go h-ard, 's a bhíonn ag ceiliúr lena chéile ar aon chraobh amháin. Fuascail dom féin. Seo thíos na gleann íseal mar a gcónaíonn mo ghrá. A com is míne ná an síoda. Tá na réalta na seasamh ar an spéir, an ghrian is an ghealach na luí. Tá an fharraige tráite gan braon, is níl réim ag an eala mar bhíodh. Tá an chuaichín i mbarra na ngéag, á shíor-rá gur éalaigh sí uainn. 'S an phian, is m'intinn á insint gach lá, m'aigne gur chráigh sí le ciach, sí mo chumha géar go dtugas di grá, 's go mb'fhearr liom nach bhfeicfinn í riamh. A mhaighdean do mhill tú mé im lár, 's go bhfaighe tú na grása ó Dhia. fósanna gan bha I'm op a just pottering around doing a couple of things. Fós an thug an mhac an phunt gan áireamh spraoi, agus fógtha amat an drochscéal ba mhó an laoi. Sé mo chara a dúirt go mbéas tú a dh'inse dhom, a chraobh, i gCaiseal Mumhan 's gan do leaba fúinn ach clár bog díog. I'm trying to hold this phone up to my ear. Oh, there. agus bin we had last one was a story na machel mra and the very last one Beidh na srutha ag gabháil tharainn faoi ghéaga crann, beidh an lon dubh 'nar bhfochair 's an chéirseach dhonn. Searc mo chléibh a thug mé fhéin dhuit is grá trí rún 's go dtaga sé de chor sa saol dom bheith lá agus tú, Is ceangal cléire eadrainn araon 's an fáinne dlúth, Is dá bhfeicfinn fhéin mo shearc ag aon fhear, gheobhainn bás le cumha. Caillte glasa an trócaire A chóireáileann teist na bhfainní Cas is breas is deas do shúil liath Scaoil mo chroí a shráid nach n-iarrfaidh gad Dá roinnt Le bliain mhór fhada ag tnúth leat. Dá bhfaighinnse ó cheart, cead síneadh leat, is éadrom gasta a shiúlfainn. Sé mo mhíle creach gan mé is tú a shearc, fé choillte glasa an Triúcha. A Dhia gan mise is mo ghrá a bhfuil a brollach mín bán 'S gan neach i gCríoch Fáil na ndúscadh fir 'gus mná na gcodladh go sámh Ach mise agus mo ghrá ag súgradh a ghéig chailce an áigh Is deise de mhnáibh a réalt eolais a thógfar domhsa Ní chreidim go bráth ó shagart nó ó bhráthair go bhfuil peaca ins an pháirt do dhúbladh. A rún agus a shearc gluaisimid gan stad go coillte breá glas an Triúcha. Mar a bhfaighimidne go deimhin ól agus imirt agus cáil dár mbeatha dhúchais, Caora cuilinn, cnuasach biolair, cnó agus úlla cumhra ann, 's go leor leor den duilliúr fúinn is tharainn, agus fásach go mullaí glún ann. A chumainn is a shearc, a rachaimid, a raghaimidne seal. Fé choillte ag scaipeadh drúchta. Mar a bhfaighimidne breac is lon ar a nead, an fia agus an boc ag búireadh, an t-éinín is binne ar ghéag ag seinm, an chuaichín ar barr an iúir ghlais. 'S go bráth bráth ní thiocfaidh an bás inár ngoire I lár na coille cumhra. Ceann dubh dílis. Love songs of the young men followed swiftly now by love songs of the young woman. So ceann dubh dílis. A cheann dubh dhílis dhílis dhílis. Cuir do lámh mhín gheal tharam anall, a bhéilín meala bhfuil boladh na tíme air, is duine gan chroí nach dtabharfadh duit grá. Thá cailíní ar an mbaile seo ar buile is ar buaireamh ag tarraingt a ngruaig is á ligean le gaoth ar mo shonsa an scafaire is fearr insna tuatha ach do thréigfinn an méid sin le rún dil mo chroí. Is cuir do cheann dílis, dílis, dílis, cuir do cheann dílis tharam anall, a bhéilín meala bhfuil boladh na tíme air, is duine gan chroí nach dtabharfadh duit grá. Is trua gan mise i Sasana, agus duine amháin as Éirinn liom, nó amuigh i lár na farraige an áit a gcailltear na mílte long. An ghaoth is an fhearthainn bheith mo sheoladh ó thoinn go toinn. Is a Rígh go seola tú mise ins an áit a bhfuil mo ghrá ina luí. ag déanamh bróin, gan aon tsúil thar sáile liom choíche ná go deo. Mo léan nach bhfuil mise is mo mhuirnín bán i gCúige Laighean nó i gContae an Chláir. Mo bhrón nach bhfuil mise is mo mhíle grá ar bord loinge ag triall go Meiriceá. Leaba luachra a bhí fúm aréir is chaith mé amach é le teas an lae. Tháinig mo ghrása le mo thaobh, guala ar ghualainn agus béal ar bhéal. B'in amhráin ghrá an fhir óig agus anois The Love Songs of the Young Woman. Dá dtéinnse siar. Dá dtéinnse siar is aniar ní thiocfainn ar an gcnoc is airde is air a sheasfainn, sí an chraobh chumhra is túisce a bhainfinn, agus sé mo ghrá fhéin is luaithe a leanfainn. Maybe I'm putting on a blas, an accent. I'd rather sound natural. The Beautiful Sounds of the Irish Language Thá mo chroí chomh dubh le hairne Nó le gual dubh dubh a dhófaí i gceárta Nó le bonn bróige ar hallaí bána Is tá lionn dubh mór os cionn mo gháire Tá mo chroíse breoite briste. Mar leac oighre ar uachtar uisce. Mar bheadh cnuasach cnó théis a mbriste. Nó maighdean óg théis a cliste. Tá mo ghrása ar dhath na sméar, 'S ar dhath na n-airní lá breá gréine, Ar dhath na bhfraochóg ba dhuibhe an tsléibhe, 'S is minic bhí ceann dubh ar cholainn ghléigeal. I'm not lug a Savildánach I'm trying to hold this phone up to my ear with the one hand I'm kind leat an oíche do bhí tus agus mis i bun a chrainn chaor is an oíche corcaisne de cheann do mo chíoch is do phíob dhealláis ainm Is beag a shíleas an oíche úd go scaoilfeadh ár gcumann. A chumainn mo chroí istigh tar oíche ghar éigin, nuair luífidh mo mhuintir chun cainte le chéile. Beidh mo dhá láimh id thimpeall is mé ag insint mo scéil dhuit. 'S gurb é do chomhrá suairc mín tais, a bhain radharc Fhlaithis Dé díom. Thá an tine gan coigilt. 'S an solas gan múchadh. 'S an eochair fén ndoras is tarraing go ciúin í. Thá mo mháthair 'na codladh is mise im' dhúiseacht, thá m'fhortún im' dhorn is mé ullamh chun siúil leat. and a ógánaigh an chúil cheangailte young man with hair done up in curls a ógánaigh an chúil cheangailte a ógánaigh an chúil cheangailte le raibh mé seal in éineacht this isn't perfect Irish this isn't Shíl mé nach ndéanfaí dochar dhuit dá dtiocfá agus mé d'iarraidh is gurb é do phóigín a thabharfadh sólás dom dá mbeinn i lár an fhiabhrais. Dá mbeadh maoin agamsa agus airgead i mo phóca, dhéanfainn bóithrín aicearrach go doras tí mo stóirín. Mar shúil le Dia go gcluinfinnse torann binn a bhróige, 'S is fada an lá nár chodail mé ach ag súil le blas do phóige, Agus shíl mé a stóirín go mba gealach agus grian tu, Agus shíl mé ina dhiaidh sin go mba sneachta ar an sliabh tu, Agus shíl mé ina dhiaidh sin go mba lóchrann ó Dhia tu, Nó go mba tú an réalt eolais. a dul rómas an dhéag tú. How could you not be in love with this language, Irish? Are you Irish? Speak it as often as you can. Joltu siad do satindom. Callaí agus bróga arda. 'S gheall tú th'éis sin go leanfá tríd an snámh mé. Em, ní mar san athá mé, ach mo sceach i mbéal bearna. Gach nóin agus gach maidin ag féachaint tí mo mháthar. A ógánaigh óig! Tá mé ag cailleadh mo sciamh agus is féidir aithne orm a dhíol. Chaill mé mo radharc is ní léir domh an ghealach ná an ghrian. Chaill mé mo thréithre dá raibh in éineacht agamsa in éineacht agamsa a Dhia. 'S gur chaill mé mé fhéin ag éirí 's ag amharc i do dhiaidh, Mo chreach fad na ndiaidh nach ann do rugadh mé caoch, Sula bhfaca mé do scéimh is mé bheith go dona dod dhíth, Is é samhail dom fhéin an té bheadh mo lón mo luí, A mbíonn an deoch lena thaobh 's nach bhféadann blaiseadh do bhraon. Is ógánaigh óig is mó leis is místa ghrua, Is ní áirím dar ndóigh go ró-dheas leagan do shúl, Níl ins an Roinn Eorpa seoid is deise ná tú, A bhfuil do ghrua mar an rós, seo póg is teine mar shiúl. Siúil go réidh agus ná scanraigh mé. Gheobhaidh tú an eochair fé sháil an dorais. 'S mé liom fhéin is ná scanraigh mé. Níl pota sa bhealach, ná stól ná canna, ná súgán féir ná ní fén ngréin. Tá an madadh chomh socair nach labhróidh sé focal. Ní náir dó é is maith mhúin mise é. Thá mo mhaimí 'na codladh 's mo dhaidí á bogadh 's ag pógadh a béil, 's ag pógadh a béil. Nach aoibhinn dise is nach trua leat mise. Mo luí liom fhéin ar chlúmh na n-éan. it's very late. I'm not sure if I uh made a good job at that or not because it's very late and please the lateness of the hour an dó ile 600-900 iarracht bhlas na Mumhan do dhéanamh. Kinsella agus Ó Tuama. Go raibh maith agat as ucht cur suas liom agus mé ag, agus mé ag. agus éisteacht liom agus na dánta áirithe san á léamh amach agam, gach beannacht, gach uile beannacht. 22 minutes 11 seconds Slán go fóill, slán go fóill.